Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Հոսապողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Գումարի Լեռնանցքի ազատագրումը եւ նրա ռազմաքաղաքական նշանակությունը հայկական զույգ պետությունների համար։ Կանանց միջազգային օրը նրանց տեղն ու դերը բանակում արժևորելու հերթական առիթ։ Յուրա Պողոսյան, տեղն ու դերը 20-րդ դարավերջի Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարում Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում է։ Ապրիլի 4-ին ժամը 23:40-ին Արցախի Հանրապետության ոստիկանության հերթապահ մասում ազնագրային եւ վիզաների վարչության ծառայողներից հաղորդում է ստացվել, որ ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ քաղաքացիական անձանց, այդ թվում կանայք, երեխաներ ու տարեցներ, Գորիս քաղաքից Ստեփանակերտ տեղափոխելիս Շուշի քաղաքի մերձակայքում ադրբեջանցիները կանգնեցրել են ավտոմեքենան եւ արգելել են վերջիններից մուտքը։ Ինչպես հայտնում են Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունից, միջադեպի հետևանքով Արցախցի 4 կանանց ինքնազգացողությունը վատացել է։ Խաղապահները նրանց շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Չնայած վերադարձի վերաբերյալ նախնական ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, Շուշիի հատվածում Գորի Ստեփանակերտ մայրուղու արգելափակված մասում Երկու ակտիվիստ ձևացող ադրբեջանական կառավարական գործակալները արգելափակել են քաղաքացիական անձանց տեղափոխող ռուսական խաղապահուժերի մեքենաների անցումը։ Դրա հետևանքով քաղաքացիները այդ հատվածում են մնացել շուրջ 5 ժամ։ Ռուսական կողմի եւ ադրբեջանցիների միջև անարդյուն բանակցություններից հետո մեքենաները վերադարձել են Գորիս։ Ըստ տեղեկությունների, որոշ ադրբեջանցիներ նույնիսկ ներխուժել են սպասվող մեքենաներից մեկը։ Սպասման ու բանակցությունների ընթացքում քաղաքացիական անձանցից 4-ի ինքնազգացողությունը վատացել է։ Նրանցից 3-ը ուշաթափվել են։ Ռուսական խաղապահների ուղեկցությամբ նրանք տեղափոխվել են Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը բաց լինելու մասին բարբերաբար հայտարարող Ադրբեջանը փաստորեն բացահայտորեն արգելել է արցախցիների մուտքը իրենց բնակավայր։ Ընդ որում Ադրբեջանը լրիվ հակառակ մոտեցումն է ցուցաբերում Արցախից Հայաստան մեկնողների մասով, ինչն ուղղակիորեն փաստում է Արցախից հայերին հեռացնելու նրանց անցավոր վարկագիծն ու մտադրությունը։ Իր հերթին գրել է Արցախի պետնախարարը։ Այս պահին Հայաստանում հարյուրավոր քաղաքացիական անձինք զրկված են իրենց ընտանիքներին վերամիավորվելու հնարավորությունից ադրբեջանական կողմը օգտվելով ամենաթողության մտնոլորտից այս հարցով չի համագործակցում ոչ ռուս խաղապահների, ոչ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի, ոչ էլ այլ միջազգային կառույցների հետ, ընդգծում է Արցախի ոմբուդսմենը։ Հիշեցնենք, որ դեռևս 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Ադրբեջանը փակել ու անանց վիճակում է պահում Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Արցախի ոչ բնակչությանը թողնելով հումանիտար բեռնափոխադրումների հույսին։ Հարյուրավոր արցախցիներ մնացել են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ գրեթե 4 ամիս է չեն կարողանում վերադառնալ Արցախ, իրենց հայրենի օջախներ։ Շարունակելով իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, ապրիլի 5-ին ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Նշանառության տակ վերցնելով այս անգամ Ասկերյանի շրջանի Խանապատ գյուղի վարչական տարածքում իրեն պատկանող տրակտորով գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացու, ինչի հետևանքով դադարեցվել են գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ զորախմբի գործունեության մասին ամենօրյա տեղեկագրում հայտնում է հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջաններում։ Դժվարներ չկան։ Խաղապահների հրամանատարությունը քննություն է իրականացնում։ Օմարի Լեռնանցկի ազատագրումը 30 տարի առաջ այս օրերին 1993 թվականին ազատագրվեց Արցախի հինավուրց պատմական տարածք հանդիսացող Խարվաճարի եւ Օմարի Լեռնանցքը, որը կարևոր նշանակություն ունեցավ Հայաստանի հյուսիսարևելյան ու Արցախի հյուսիսային սահմանների ամտանգության ապահովման համար։ Այդտեղից սпарնալիք կար ինչպես Վարդենիսի, այնպես էլ Մարտակերտի համար, որի ազատագրումը հնարավոր չէր առանց այդ շրջանի վրա վերահսկողություն հաստատելու։ Իր քայլերը նոր-նոր անող հայոց երկու անկախ պետականությունների համար Խարվաճարի շրջանի կարևոր դերը պայմանավորված էր ինչպես ռազմական, քաղաքական, այնպես էլ հոգեբանական առումով։ Եվ այն հանդիսանում է մեր ամտանգության հիմնարար բաղադրամասերից մեկը, որն ապահովում էր նաև հայկական պետականության արևելյան հատվածի տնտեսական ու ջրային ամտանգությունը։ Գումարի Լերանսկի մարտական գործողությունը Արցախյան ազատամարտի եզրափակիչ փուլի արյունալի դրվագներից մեկն էր։ Լեռնանցկի վերահսկողության համար մարտերից առաջ ադրբեջանական կողմը զորահավաք էր անցկացրել, նաև հրավիրել արտերի գրավարցկանների եւ խորհրդականների։ Դեռևս 1993 թվականի փետրվարի 2-րդ կեսին Ղարաբաղյան ուժերին հաջողվեց ազատագրել Դրմբոն, Վաղուհաս, Չափար, Զարդախաչ, Աթերբ գյուղերը եւ լրիվության վերահսկողության տակ առնել Մարտակերտ Քելբաջար մայրուղին։ Աղմարտեր սկսվեցին Սարսանգի հիդրոհանգույցի ազատագրման համար։ Ադրբեջանական հրամանատարությունը գիտակցելով, որ հիդրոհանգույցի ազդումը ինչպես ռազմական, այնպես էլ բարոյահոգեբանական առումով խիստ բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ բանակի ազնագազմի վրա, պաշտպանությունն ամրապնդելու նպատակով այդտեղ կենտրոնացրեց իր զինուժի ճնշող մասը։ Կատարվեց զինտեխնիկայի նոր համալրում։ Նահանջի ճանապարհին ադրբեջանական ստորաբաժանումները պայթեցրին դեպի հիդրոհանգույց տանող բոլոր ճանապարհները, որ เป զի կանխարգելեն ԼՂ-ի ինքնապաշտպանական ուժերի զինտեխնիկայի առաջխաղացումը։ Այդուհանդերձ ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարությունը կազմակերպելով միաժամանակյա համաձայնեցված հարձակում ճակատից եւ թիկունքից հանկարծակիի բերեց ադրբեջանցիներին։ Նրանց շարքերում տեղիք տալով իրարանցման ուղղուճապի նահանջն անխուսափելի էր։ Հիդրոհանգույցի պաշտպանությունը ճեղքվեց։ Այդ օրը Ղարաբաղյան ուժերը մարտերով վերցրին Սարսանգի ջրամբարը եւ զարգացնելով առաջխաղացումը հաջորդ մի քանի օրվա ընթացքում ռազմաճակատի հյուսիսային հատվածում գրավեցին բավականին նպաստավոր դիրքեր։ Մինչև մարտ ամսվա վերջերը ազատագրվեցին Մեջշեն, Մաղավուս, Մոխրաթաղ, Ակոբ Կամարի եւ այլ բնակավայրերը։ Այդ նույն ժամանակ իրավիճակը կտրուկ սրվեց հյուսիսարևմտյան ռազմաճակատում։ Ադրբեջանի ռազմական վերնախավը հյուսիսարևելյան մարտագծում ԼՂ-ի ինքնապաշտպանական ուժերի զորամասերի ուշադրությունը շեղելու նպատակով Կելբաջարում տեղակայված խմբավորումներին առաջադրանք տվեց թիկունքից հարվածել Մարտակերտի շրջանում գործող Ղարաբաղյան ուժերին։ Լաչինի միջանցքի փակման եւ Մարտակերտի խմբավորման թիկունքին հարվածի սպառնալիքը վերացնելու համար Ղարաբաղյան զորքերը 1993 թվականի մարտի 27-ից մինչև ապրիլի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում անցկացրեցին Քելբաջերի ռազմական հենակետերի ոչնչացման մարտական գործողությունը։ Հանկարծահաս հարվածների շնորհիվ մարտի 27-ից մինչև մարտի 30-ը Ղարաբաղյան ուժերին հաջողվեց վերցնել Աղդաբան, Չարեկտար, Նարեշտար, Թազակենտ, Բաղերլու, Քեչիլղայա, Չորման գյուղերը։ Ապրիլի 2-ը մարտական գործողությունների վճռական պահն էր։ Այդ օրը հայկական զինուժի կողմից ազատագրվեց Քելբաջարը Գանջայի հետ կապող ճանապարհի խաչմերուկը։ Իսկ 3 օր հետո, ապրիլի 5-ին, ԼՂ ինքնապաշտպանական ուժերի ստորաբաժանումները դուրս եկան Օմարի լեռանցք։ Այդ հաղթարշավով Ղարաբաղյան բանակը շոշափելի հարված հասցրեց հակառակորդին, իջիկ դարձնելով այս հատվածում առաջխաղացման նրա մտադրությունները։ Ռազմագիտական պատմությունը բազմիցս ապացուցել է, որ յուրաքանչյուր մարդ հաղթանակով է պսակվում Եթե նրա հիմքում դրվում է ազնիվ գաղափարներ, դրանից բխած ամուր ոգի ու ռազմագիտական միտք։ Օմարի Լեռնանցկի մարտագործողությանը կիրառվել է այս երեքի համադրությունը, ինչն էլ ապահովել է հաջողության ելքը։ Իսկ մեր տղաների մարտական ոգին գագաթնակետին էր հասել, որովհետև քաջ գիտակցում էին, որ ազատագրում են 70 տարի առաջ մեզանից զավթված պատմական Արցախի հողերը, եկեղեցիները, որոնք այդքան ժամանակ անկենթան իրենց վերակենթանացմանն էին սպասում։ Կանանց դերը ազգային բանակում Ապրիլի 7-ը հայոց տոնացույցում նշում է որպես մայրության եւ գեղեցկության օր, որը առնչվում է նաեւ քրիստոնեական ավետման տոնի հետ։ Այն հերթական առիթն է եւս մեկ անգամ արժևորելու նրանց տեղն ու դերը հասարակության կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում, հատկապես հայրենիքի պաշտպանության գործընթացում։ Հայ պատմիչների վկայությամբ մեր պատմության ոչ ընթացքում հայուհիները որպես կամավորներ զենքը ձերքի մասնակցել են ազգային ազատագրական մարտերին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 Առանց ներտնջալու ըստ անհրաժեշտության կանայք եւ աղջիկները կարող են օրերով ու շաբաթներով բացակայել ընտանիքներից։ Ստորաբաժանման մյուս զինծառայողների հետ հավասար իրենց ուսերին կրել բոլոր ձերկանքները եւ հարկ եղած դեպքում անգամ վտանգի ենթարկելով սեփական կյանքը կատարել վերադաս հրամանատարության կողմից դրված առաջադրանքները։ Ինչպես անցյալում այնպես էլ այժմ մեծ է կնոջ դերը նաև երկրի պաշտպանության գործում։ Մեր մայրերի եւ քույրերի բացառիկ տոկունությունը, արինասիրությունը, պատվախնդրությունը, քաջությունը, եղբայրասիրությունը, զենքին եւ ռազմարվեստին տիրապետելու ունակությունը, իհարկե կենցաղավարությունն ու ընտանիքը կրծքով պաշտպանելու ու զարգացնելու բացառիկ տաղանդը իհայտ եկան հատկապես Արցախյան պատերազմի տարիներին։ Ցավոք նրանցից շատերն ընկան հայրենիքի ազատագրության համար մղվող մարտերում։ Մասնավորապես Արցախյան պատերազմում արտանչել է շուրջ 600 կին, իսկ պատերազմից հետո շարունակելով թիկուն կանգնել իրենց ամուսիններին, շատ շատերը շարունակեցին ծառայությունն ազգային բանակում, տղամարդկանց հավասար ստանձնելով նույնիսկ ամենաբարդ պարտականություններ։ Դարձան կապավորներ, բուժցարեղներ, կրծեր ու բարձր կազմի հրամանատարներ։ Բարեբախտաբար գնալով ավելի է գնահատվում եւ կարեւորվում կնոջ դերը ազգային բանակում։ Նրանք կարևոր ծառայություն են կատարում առանձնակի հմտություն ու համարձակություն պահանջող ստորաբաժանումներում։ Կանայք բոլոր ժամանակներում շարժիչ ուժի դեր են կատարել եւ իրենց նույնիսկ անխոս ներկայությամբ ողջևորել ու ներշնչանքի աղբյուր հանդիսացել շրջապատի համար։ Զինված ուժերում կանանց ներկայությունը առավել քան պահանջված ու ցանկալի է, առաջին հերթին հենց այս հանգամանքը հաշվի առնելով։ Շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի կանայք եւ աղջիկներ։ փոքրամարմին հսկան եւ հայրենիքի ամնացորդն իրյալը։ Հայ ժողովուրդն իր բազմադարյա պատմության ընթացքում մշտապես ստիպված է եղել արյան գնով պաշտպանել հող հայրենին ու սեփական ինքնությունը։ Պատմությունը շարունակվեց նաև 20-րդ դարավերջին Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարում, երբ հազարամյակներ իր հայրենիքում ապրող Արցախ հայությունը ստիպված էր գոյության պայքար մղել հերթական զավթիչների դեմ ու հաղթել, հաղթել ազգի լավագույն զավակների նվիրումի շնորհիվ։ Այդ նվիրյալներից մեկն էլ ազգային հերոս Յուրի Պողոսյանն էր։ Ծնվել է 1961 թվականի ապրիլի 8-ին Ռուսաստանի Կոտովո քաղաքում։ Սակայն մանկության ու պատանեկության տարիները անց է կացրել Ստեփանակերտում։ Փոքրամարմին լինելու պատճառով նրան կուճուր հյուրա էին ասում։ Բայց չնայած փոքրամարմին լինելուն շատ ամուր ատլետիկ կազմվածք ուներ։ Զբաղվել են բշամարտով, բազմաթիվ անգամներ մասնակցել ազատ ոչի բշամարտի հանրապետական մրցումներին։ Նախքան 1988 թվականի շարժումը հյուրայի ծննդյան օրը ապրիլի 8-ին ընկերները նրան նվիրեցին Անդրանիկի լուսանկարը որը նա պահում էր իր սենյակում, իսկ դրա փոքրացված տարբերակը կախել էր ավտոմեքենայի դիմապակուց։ Այդ տարիներին զորավարի լուսանկարը այլ խորհուրդ ուներ եւ բացաբար էր ընդունվում Բաքվին կմահաճ մարզային իշխանությունների կողմից, բայց Յուրան դա արել էր գիտակցաբար եւ ինչպես հետագայում կպարզվեր, Անդրանիկից եկող գաղափարները սկզբունքորեն ընդունելով։ Խորհրդային բանակում Յուրին ծառայել է ավտոմոբիլային գումարտակում, որպես ավտովերանորոգողների ստորաբաժանման հրամանատար։ Իր ստացած զինվորական գիտելիքներն ու հմտությունները ծառայությունից հետո նա ներդրեց հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Ստեփանակերտում նա հայրեստանոց հիմնեց, որն Արցախյան շարժման առաջին օրերից վերածվեց զինանոցի։ Այն ժամանակ, երբ Արցախում ընթանում էին խաղաղ ցույցեր ու հանրահավաքներ, նա արդեն իր արեստանոցում սկսել էր պատրաստելու փորձարկել ինքնաշենատրճանակներ, ինքնաձիգներ, գնդացիրներ, նռնականետեր, որոնք հետագայում իրենց մարտական կիրառությունը կտան սահմանամերձ բնակավայրերի ինքնապաշտպանական գործողություններում։ Չնայած ակտիվորեն մասնակցում էր զանգվածային ցույցերին եւ հանրահավաքներին, բայց միշտ ասում էր, որ պատերազմին հարկավոր է լրջորեն նախապատրաստվել, քանի որ առանց պատերազմի դժվար թե լուծվեն մեր խնդիրները։ Եվ նա իր բոլոր գործերը թողնելով մի կողմ, սկսեց լրջորեն պատրաստվել պատերազմին։ 1990-ից 91 թվականներին Յուրին իր ջոկատով մասնակցել է ադրբեջանական օմոնականների դեմ ծավալված մի շարք մարտական գործողությունների, որոնցից հատկապես հիշարժան է Հադրութի շրջանի Խանձաձոր գյուղի համար մղված ինքնապաշտպանական մարտը։ Այստեղ էր որ Թշնամին առաջին անգամ լուրջ հակահարված ստացավ։ 1991 թվականի նոյեմբերի 15-ին Ստեփանակերտի կոնդենսատորների գործարանում Յուրին կազմավորեց վերանորոգման առաջին ստորաբաժանումը, որի խնդիրը հրաձգային զենքերի նորոգման աշխատանքներն էին։ 1992 թվականի սկզբներին նրա հրամանատարությամբ գործող ստորաբաժանումը եւ զրահամեքենան, որն անձամբ կիրառում էր Պողոսյանը, մասնակցել է Կիչանի, Սրխավենդի, Էդիլուի, Օջալուի, Սեյսուլանի, Կարմիրավանի, Խրամորթի, Կանապատի պաշտպանական մարտերին։ Այդ մարտերից մեկի ժամանակ նա խփեց հակառակորդի զրահտեխնիկան, որն այդ ժամանակ մարտի դաշտում լավագույնն էր։ Յուրան ձգտում էր նել մարտական գործողությունների ամենաթեժ, ամենադժվարին հատվածներում Միայն մարտի ավարտից հետո ինք հասկանում, որ նա ամենավտանգավոր եւ ամենապատասխանատու տեղը վերապահել իրեն։ Նա այնքան մանրամասն ու հանգամանորեն էր առաջադրանքը հասցնում ենթականներին, որ առանց կորուստների մարտեր էինք շահում։ Եվ որպես հրամանատար, եւ որպես ընկեր Յուրի Պողոսյանը միշտ էլ օրինակ է եղել մարտական ընկերների համար։ Հիշում եմ արտընկերներից մեկը։ Յուրիի ավանդը մեծ էր նաեւ Ստեփանակերտը շրջափակող ճշնամական հենակետերի վերացման ռազմագործողություններում։ Նա մասնակցել է Կրկժանի, Կոջալուի եւ Շուշիի մարտական գործողություններին։ Դրան զուգահեռ հսկայական աշխատանքը իրականացրել նաեւ բանակի առանձին վերանորոգման վերականգնողական բազայի ստեղծման ուղղությամբ։ Յուրի Պողոսյանի շնորհիվ է, որ բանակը հետագայում ունեցավ զրահատեխնիկայի վերանորոգման առանձին կենտրոն։ 1992 թվականի հունիսի 12-ին հակառակորդի ձեռնարկած լայնածավալ հարձակումը կասեցնելու ժամանակ Ասկերյան Նախիջևանի ճակատային գծում հերոսի մահով ընկավ Լիբիալ հայրենիքին։ Արաքինի էր մեծահոգի մարդկային ամենաբարձր որակներով օժտված ազնվորություն։ Այսպիսին են նրան հիշում ճանաչողները։ Յուրիի մասին բազում վկայություն պատմություններ կան։ Դրանցից մեկը ադրբեջանցի լրագրողի գերեվարման դեպքն է։ 1991 թվականին Ստեփանակերտ ժամանած Ելցինի եւ Նազարբաևի պատվիրակության կազմում նաեւ լրագրողներ կային, այդ թվում նաեւ Բաքվից։ Իր համախոհների հետ Յուրան այդ օրը որոշում է պատանդ վերցնել ադրբեջանցի լրագրողին եւ նրան փոխանակել օմոնականների արևանգած հայ գերու հետ։ Գործողությունը հաջող իրականացնելուց հետո ադրբեջանցուն բերում է իրենց տուն եւ կենցաղային նորմալ պայմաններ ապահովում նրա համար։ Հետագա անելիքները ճշտելու համար ընկերներն այցելում են Յուրային եւ ականատես լինում թե ինչպես է վերջինս ադրբեջանցու հետ նարդի խաղում։ Տեսնելով տղաների զարմացած հայացքները, Յուրան հանգիստ ձայնով բացատրում է. Այս պահին իմ դիմաց նստած է բոլորիս պես մի մարդ, այլ ոչ թե ճշնամի։ Յուրան վառ երևակայություն ուներ եւ իր յուրաքանչյուր լավ միտք փորձում էր ամիջապես կյանքի գոչել։ Մի անգամ երբ ջոկատի տղաներով մեզ թաղլարում էր, տեսնելով մարշալ Արմենակ Խամփերյանցի տուն թանգարանի արչև տեղադրված Իգնատիր Ռուշարձանը, ասում է. «Մի քիչ ազատ ժամանակ ունենամ, Իգնատիրը բերելու եմ մարտական վիճակի, եւ մենք ունենալու ենք նաեւ մարտական ութուր»։ Անկերները վստահ են, եթե Յուրան ողջ մնար, ապա անկասկած այդ մտահղացումն էլ իրականություն կդարձներ։ Երբ շրջափակման մեջ հայտնված Արցախը զրկվեց էլեկտրական հոսանքից, Յուրան այդ խնդրի լուծման այլ ընտրանքային տարբերակ գտավ։ Հենց նրա պրպտում մտքի շնորհիվ Առաջին անգամ Ստեփանակերտում սկսեցին աշխատել գազով շարժիչները, որոնք որոշ ժամանակահատված օգտագործում էին թե բնակարանները լուսավորելու եւ թե մեքենաների շարժիչները գործարկելու նպատակով։